منام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بناتي نشيد الحياة وصاروا بناتي نشيد الحياة تركنا الهوانا ضاعت قوانا بعزم الأبات وعلى قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم من Mi smo zadnji put govorili o ukrasima, znači žene i načinu znači odjevanja između ostalog smo završili to predavanje sa znači odjeća žene pred njenim suprugom ovdje ima nekoliko poglavlja koji se tiču a, znači ukrasa, oni su indirektno vezani za njih, a to su to je poglavlje koje se tiče pogleda pogled u čovjeka u ženu koja mu nije mahrem. Zabranjeno je muškarcu da gleda znači u ženu koja mu nije mahrem. Ovo kada govorimo da gleda, znači da gleda u lice i u šake. A mimo toga mu je svakako zabranjeno, to nema znači nikakve sumnje. Nego govorimo pogled znači u lice žene i u šake žene koje nisu avret kod jednog dijela islamskih učenjaka, tauka, kao što smo govorili. Kaže uzvišenje Allah te barak i utala kulli mu'minine je guddu min abasarihim o jahfavu furuđahum. Reci vjernicima neka obore od svojih pogleda ili dio svojih pogleda i neka čuvaju svoja stidna mjesta. Kaže Imam Kajim u svojom djelu Raudatul Muhibbin budući da je pogled a put ka čuvanju ili čuvanje pogleda, put ka čuvanju stidnog mjesta počeo je uzvišenje Allah zvira čime? Pogledom. Kulil mu'minine je guddu mine psarihim mo jahfadu poruđa. Neka prvo obore od svojih pogleda pa neka čuvaju i neka čuvaju svoje stidne mjesta pa je počeo da barak tada jednom stvari da to bude znači preventiva za čuvanje onoga što je u osnovi znači ciljano da se čuva pa je pogled znači nije čuvanje pogleda nije naređeno samo po sebi je u redu čuvanje pogleda nije naređeno nego budući da taj pogled vodi u nešto što je zabranjeno sredstvo do toga biva šta zabranjeno u redu gledaš u šumi u bukvu Je ti zabranjeno da gledaš u buku? Nije. Zašto? Zato što taj pogled ne vodi u ono što je Allah zabranio. Može samo voditi u to da, da povećaš svoj iman. Tako subhano, kako je Allah zelo stvorio ovaj, o, jeli, sve što nas okružuje u najljepšem obliku. Pa te to ne vodi u zlo i u zabranjenu stvar. Pa je znači čuvanje pogleda je zabrana sredstva. Ha. Je zabrana čega? Sredstva. U redu pa nije uzvišen Allah Tebarak je otala naredio da se u općenito obore pogledi, nego kaže min ebsarim, od pogleda. Od pogleda, jer čovjek, znači imamo poglede koji su šerijetski su dozvoljeni. Znači bit će pogled koji su šta šerijetski dozvoljeni. I nekada ne možemo u potpunosti čuvati pogled, kao što ćemo doći kasnije, pa ćemo vidjeti da ponekad pogled biva ne tvojom voljom, pa ga nisi čuvao. Ali zato se kaže min ebsarihim, od pogleda. Znači nije naređeno, općen, jer to bi bilo opterećenje čovjeka mimo šta njegovih mogućnosti. Šta mislite, kažete jednom čovjeku, izađite u Bosni i Hercegovini, u bilo koji grad hoćete. Izađite i čuvajte svoj pogled. Bolje da mu kažeš prekopaj Bjelašnicu s jednog mjesta i prinesi na drugo. Je tako? Kako ćeš čuvati svoj pogled? Kad gdje god pogledaš, je haram. Je, je haram. To je to bi znači bilo opterećenje mimo mogućnosti, pa uzvišen je Allah zađeo, znajući našu slabost kao ljudi, nije nas opteretio onim što ne bi šta mogli podnijeti. Onim što ne bi mogli podnijeti. Pa kaže, je guddu min absarih im neka obore od svojih, znači, pogleda. A rekao je nakon, pazite ovo kaže, kulil mu'minine je gudu min absari, im neka obore od svojih pogleda i nije rekao jahfalu min furuđih, im neka čuvaju od svojih stidni, im neko o jahfalu furuđem i čuvaju stidna mjesta. Pa je stidno mjesto, jer čovjek u stanju da čuva stidno mjesto općenito? Jest. To je u stanju. Ko želi? Nikakve problema nema, nikakve poteškoće u tome nema. Pa nije dozvolio, znači, jeli, da se čini, ovaj, da, da, da, da, da, se, eh, da se tretira stidno mjesto kao kao jeli, pogled. Jer je pogled put ka tom nemoralu, pa je onda zabranjen, zabranjeno ono što se može od njega čuvati. A nemoral je znači zabranjen općenit. Imamo hadis Ibn Abbas, poznat hadis, a, da je došao poslanik sam da je jahao na devi, na hađu da je bio, pa je za njega bio Fadl, brat Ibn Abbas. Pa je došao i zaustavila ga jedna žena da ga nešto pita. Pa je počeo da gleda u nju. I ona je gledala u njega. Pa je uzeo poslanik sa osvijem i okrenuo mu glavu na drugu stranu. Pa je to osuda od poslanika sa osvijem ili je potvrda. Odsuda. Negiranje znači takvog postupka. Gledaš pa mu je okrenuo. Samo što je poslanik sa osvijem bio blag, znači u osuđivanju zla. Ali dovoljno jasan. Ali dovoljno šta? Jasan. Jasan. Jer samo to okretanje, znači glave na njegovu stranu, ukazuje da, da je taj postupak neispravljen. Taj postupak, znači, ne treba, ne treba upražnjavati, ne smije se, znači, gledati u, jeli, u lice žene. Dalje imamo hadis Jerira ibn Abdullah al-Beđeli. Jerir ibn Abdullah al-Beđeli. Asab, on je primio islam možda dva, tri mjeseca prije smrti poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, pitao sam poslanika, svala sveme, o Seltuan, nazvratil fuđa'e. Nazvratil fuđa'e, to je iznenadni pogled, znači koga čovjek usmjeri, pa kaže, Resulullah sallallahu alaihi wa sallame, fe emareni, kaže, fe emareni en asrite pasari, pa mi je naredio da usmjerim svoj pogled na drugu stranu da ga usmjerim na drugu. Jer to je taj braćo min epsalih, da čuvate od svojih pogleda. Čovjek ne može čuvati sve svoje poglede, to je nemoguće. Ali može čuvati znači nakon tog prvog pogleda čuva ono je li što je preostalo kako došlo Hadisu od Ibnu Burejde kaže rekao je moj babu to jeste Burejde radi Allah tamanu kaže da je Alija upitao poslanika salosreme ili je rekao poslanik Ali kaže ja Ali la tet ba nazrte nazre fe inne leke ula u lejset leke el ahire kaže u Alija nemoj ovaj gledati ovaj o, ponavljati pogled jedan put vidiš pa drugi put pa treći put kaže tebi je prvi pogled a drugi nije tebi. To misli se za prvi nemaš grijeha, a za drugi već šta imaš. Jer je drugi učinjen namjerno, tako? Drugi je učinjen namjerno. Drugi pogled je namjerno. Dozvoljeno je čovjeku da gleda u ženu ako je u tome velika korist. Ako u tome je velika korist. Znači, a ovu veliku korist ne procenjuje ljudska duša. U redu ljudska duša, kada god upitaš dušo, kaže, pa živ bio narod, da je koris, sam gledaj. Tako, ne procenjuje tvoje duše, nego procenjuju šerijetski tekstovi, procenjuju riječi islamskih učenjaka koji su pojasnili, znači, ciljeve šerijeta, na osnovu argumenta. Jest kada je, znači, u velika koris. To je pogled. Zato što je rečeno min epsarihim, od pogleda. Znači, jedan dio pogleda se čuva, 80%, 90%, a 10% se šta? ne čuva jer u tome pogleduje šta, kao što ćemo vidjeti gdje se to ne čuva pogled, gdje nije dužan da se čuva pogled, gdje je bolje da čovjek pogleda ono što je šta haram, možete misliti da je bolje da čovjek gleda ono što je haram gledati. Pa vidjet ćemo, doćemo do toga. Znači, ovaj, čuva se dio pogleda, dok je za stidam je staročeno šta, da se čuva općenito. Može čovjek kazati, radi koristi velike, počinit ću nemoralno. Kako tu može biti velika korist za bližnjeg? Kakva, kakva je to korist? Kakva to korist može biti da čovjek poučine? Ne može biti korist. Ali u pogledu može biti korist. U pogledu može biti jeli, korist. Pa i zbog toga i osnova tome je Hadis Ali radi Allah ta'ala koga bi Buhari sa sahih kada mu je poslanik sa sam naredio da ide da prati onu ženu što je Hatib Hatib ibn Abi Belta napisao pismo šta mušricima obavještava ih o dolasku poslanika sa sallallahu alejhi znači u Meku. Pa je došao i obavije, želio da je obavijesti time, znači. Pa je Alija pratio tu ženu i da kaže na to i to mjesto, u tu, tu, tu, tu i to dolinu, naći ćete ženu da sjedi. I obraćao dokaza poslanstva. Ko to može poslanika sa obavijesti, gdje će ta žena biti u toj i toj dolini, on je prate. Nije ona sada tamo da je nekom uvijestio, prego ona čeka vas 5 dana tamo. Žena ide prema, stala da se odmori, ali tako, pola sahata, saha dva, odmori se, ospava i nastavlja, znači, svoj put, jer prespava veće. I te, kaže, za njom prate, naći to i to i to i dolni, kaže, ima pri sebi pismo. Napisao ga je hati. I dolaze njoj i kažu, vadi pismo. Kaže, nemam, kaže, nemam pismo. Kaže, ali, kaže, vallaha i poslanik sasvim nalaže. Vadi pismo, ali ćete, kaže, raspremit ćete na svu. I dode sva odjeća, vadi pismo. Pa kada je vidjela ozbiljnost da se Alija ne šali, znači pismo mora biti, gdje je ja ne znam, ali mora biti pri tebi, a mi ćemo ga naći sigurno. Pa izvedila je za svog pasa, ovako je za dvoje pismo. Ovaj. Pa je došao jel, nazad tim pismom Medinu, Omar de Lanova, traži da presudi ovo. Hatim. Kaže, Allah posljednička je to je monafi, kaže, dozvoli mi, kaže, da, da ga skratim. Pa kaže, o Omere, kaže, zar si zaboravio da je on od učesnika Bedra? Ono do onog učesnika šta? Bedra. A kaže uzvišenje Allah je pogledao u srca uh, Anna Allaha zađuli tala ala ehli bedri pa kale i amenu vaših to fele na faktu lekom. Pogledao je, kaže, srca u bedrija, u njeva srca rekao, kaže, radite što hoćete, ja se vam oprostim. I zato, braćo, čovjek ne treba, kada vidi pri muslimanu zlo, vidi pri njemu nekakvo ružo dijelo koje čini, ne treba odmah trčati sa osudom da ga, ovaj, da ga bruka i da ga sramoti. Možda taj čovjek ima dobri dijela kod Allaha, koja će mu pokriti to djelo da se ne vidi. Jel u redu? Pogledajte, ovo nije bila mala stvar. Da pošalje pismo iz Meke, iz Medine u Meku obavještava mušrike o tome da poslanik, to je izdaja. I to je rad protiv poslanika, sam smo korist mušrika. No, međutim, ovaj poslanik sa osanem je rekao, uzvišeni Allah je, kaže, pogledao u srca, Bedrija, pa im je rekao, radite što želite, pa ja sam vama, naravno, ne mislim se time, činite i kufr, činite, kao što je rekao poslanik, ne smeta Osmanu šta uradi nakon danas. Ne znači da će Osman činiti širke, tako, ili da će, da može Osman činiti nemoral i da mu je to dozvoljeno. Nego hoće se kazati, toliko on ima kredita, jel u redu, toliko ima dobri dijela, da to nije lahko potrošiti, jel u redu. Time se hoće, znači to se hoće, jel kazati. O protivnom, a, a, ovaj, širke da počini i poslanik, ili bilo ko od poslanika, ne bi bilo oprošteno, pa kako onda običnim ljudima što je svakako nemoguće da neko od poslanika učini ni veliki grijeh, a kamoli širk. Pa je vratio to pismo, znači, kaže Hatib, Hatib, Hatib se pravdao, kaže Allahu poslaniče, vallahi, kaže, moja ljubav prema Allahu i prema poslaniku se povećala, vallahi, to Allahu poslaniče nisam uradio i ljubav prema kufru, nego sam to uradio, kaže, što svako ima među ovaj mušicima nekoga ako će mu štiti, štiti porodicu, pa sam i ja, kaže, htio nekakav kontakt da ostvarim, ništa drugo. No, međutim, kazao je stvar koju nije šta smio, koji nije smio reći ništa više je o tome. Tako da je ovaj poslanik sa osnovem, znači, prešao preko toga. Kaže Ibn Hađar, u ovome hadisu je dokaz da je dozvoljeno gledati u stidne dijelove žene, ako je u tome velika koristi, ako je u tome darura koja se ne može izbjeći. Je li mogao Ale radno da raspremi da ne gleda? Nije mogao i da nakon toga mora gledati. Možda je stavila to negdje na svoje tijelo privezala to na tijelo, mora vidjeti gdje, je tako? Morao bi gledati u njeno šta. Jel Alija ne umio šta da je? Raspevi, pa znači u tome nema nikakve znači smetnje, ako je u tome velika, a zar nije korist da se to spriječi pismo, da kažemo, ne, ne, a ovdje bila ja Ali. Nemoj, boj se Allaha za ženu, moj gledati u sidno mjesto žene, neko, taman obavijestila ona šta. Mušike nema veze, ali ti ne smiješ gledati ono što je šta. Zabranjeno nije, uzvišen je Allah te barek dala, tako nas znači poučio. I još od, e, gdje je dozvoljeno da se gleda u stidno mjesto, odnosno u, mje, u, u dijelove tijela žene, ono što je zabranjeno gledati, kao što kazali, je zabranjeno gledati u ženu, govorimo o čemu, o licu i šakama, druge dijelove svakako, u leđa je svakako zabranjeno gledati, tako? Kada se čovjek ženi, kada prosi djevojku, kada prosi djevojku, znači pohvalno mu je da pogleda i ulema se u tom pogledu slaže konsensus uleme, jeste da čovjek kada želi da se ženi, da mu je pohvalno da pogleda u lice i šake žene. U redu. Nećemo dalje govoriti ništa o ovome pogledu, da li dozvori nešto više od toga, nije. Islamski učenjaci razilaze, ovo je stav džumhura u Leme, a kada budemo govorili o poglavlju Nićaha, tako, poglavlju Nićaha, onda ćemo govoriti više, znači, kako je dozvoljeno i propisi pravila, znači, gledanja a, jeli, završice ili buduće supruge i tako dalje. Pa je čovjeku dozvoljeno da vidi buduću suprugu, da bi taj brak imao svoju, nakon toga, svoju harmoniju. I tako će se teže pokajati, tako? Čovjek vidi, dođe jedan put, pa vidi, pa i drugi put, tako treba, i treći put vidi, ima nijeti za ženi. Tako će biti šta? Dalje od kajanja, jel tako? A međutim, čovjek se oženi, ne vidi mlad. I dođe prvo veče i od prve večere mu počinje dunjalučki azar, tako? <laughs> Ne sviđa ti se žena, ili pri njenom ahlaku ima nešto ili na, na bilo koji način, kako ćeš živjeti s tom osobom? Nije to osoba sa kojom ćeš biti ovaj, radni kolega kada ti je s tobom tri sahata u istoj kancelariji, čupaš sebi kosu kad ideš na radni mjesto, tako da. Allah, dragi, ko će danas još tri sata izdržati sa njim? Naporan čovjek teže. On ti je radni kolega, možeš ga i otkačiti, jel tako? Jednostavno imati sa njim poslovni nekakav kontakt da kažeš, jel, selam za selami, ovaj predmet do predmet, završeno sve. No, međutim, sa ženom ne možeš tako. Nema tu života. Zato je šerijat dozvolio, znači da se pogleda ono što je u osnovi šta zabranjeno da se gleda. Pa ćemo vidjeti kad dođemo do toga da je neka ulema dozvolila da se gleda i više u lice u šak. Pa ćemo govoriti o tome, znači, u vremenu kada dođemo, da ne požurujemo, znači, sa tematikom. U svakom slučaju čovjek kada ženi ženu koju je vidio i koja mu se dopala, onda sa, sa nekakvom uh, ovaj, uh, nestrpljenjem nekakvim očekuje šta tu bračnu vezu i jeli, život sa tom ženom. No, međutim, ako ti dođeš na, uh, znate praću da danas ima u Saudijskoj Arabiji ima mjesta plemena gdje nema ženitbe ti se oženiš ne možeš vidjeti znači ne možeš vidjeti pod nikabu nikako ne možeš vidjeti Niš, nemaš znači šanse da je vidiš i prvo veće dođeš i kad dođeš onda je vidiš i ti i tvoja sreća je bolika sa lavom kadar zapalo to ono što te zapalo može biti da se osmijehneš a može biti da odmah uplači se trgneš ne znaš šta te čeka To je, to je braćo. Allah halem, to je po meni bliže džahilijetu nego islamu. To što se radi bliže džahilijetu, bez obzira gdje se dešavalo. Nas ne zanima da li se dešavalo što je odvijesko Arabije u Bosni ili u Americi. Mi govorimo kako uzvišen je Allah. Nas je poslanik sa svem poučio našoj vjeri. I ko se god otkači od tog puta i skrene lijevo ili desno, ovaj, mi moramo znači, ovaj, upozoriti na, na tu devijaciju. To je bliže džahilijetu. Ko ne želi da vidi, ima pravo, to je njegov izbor. No, međutim, nakon toga snosi posljedice. No, međutim, da se čovjek prisili, on želi da vidi djevojku i djevojka da vidi njega, jer on nema pravo isto tako da odbija, tako? Avaj. I to im se brani, eh, to je bliže Ebu Džehlovoj uputi nego Muhammedu. Salallahu ala rasulillah. U svakom slučaju, govorit ćemo tome više kada budemo u problemu nikah. Dalje, dozvoljeno je gledati radi ilađa. Ilađ, znači liječenje, radi liječenja. Osnova, braću, u islamu jeste da se, da ženu liječi žena, a da muškarca liječi muškarac. To je stvar, znači, koja je opće poznata i ciljevi šarijata, znači, ukazuju, jel, bezimno sumnja na tu činjenicu. No, međutim, ako je nužda, dozvoljeno je, znači, muškarcu da gleda u ženu. Kako u lice, u šake, tako i u druge dijelove tijela. Pa ako se ukaže velika nužda i u naj, znači veći njen avret da gleda, nema u tome smetnje. Nema u tome, znači, smetnje. I braći, po ome pitanje se čine brojne greške. Mnogi ljudi sprečavaju ženi ovaj, i, i uskraćuju liječenje zato što nema nego muškarac koji je. Šta je problem ako liječi muškarac? Ako nema žene, šta je problem? Nije problem. Problem je ako ovaj ostane tvoja žena bolesna i zbog te bolesti ne može obavljati svoje važibe osnovne i ne može tebi ispunjavati svoju obavezu prema tebi kao mužu, je u redu? I ona na kraju pukne braća veza. To je u redu, to nije problem. Ali je problem da ona ode kod muškarca da je tebi da je, ako već nema šta? Ako već nema žene. To je pogrešno. To je zulom prema ženi. Ako nema žene, ima muškarac. A porod. Žena otišla se poroditi i doktorica. Ova, jeli, znamo jeli, da su muškarci uvijek u tom pogledu jeli, napredniji od žena. I ne može doktorica riješiti problem ili postoji velika opasnost. Nikakav problem nije dođe jedan doktor. Dvojica pet, deseterica da dođu. Ako je nužno da dođe deseterica, dolaze deseterica riješe problem. A nikako, znači, ovaj, dovesti u pitanje ili žene njen život i život djeteta i tako dalje i napraviti velike komplikacije zato što nema stručne osobe. Drugo je kada ima stručna osoba od žena ili od muškarca, pa može to žena riješiti, a ne trudi se čovjek da dođe šta žena. To je druga stvar. No, međutim, ako je nužda, a nužda se zna šta je u šarijetu, onda to bi bilo jedno pogrešno. Osnova da je dozvoljeno ovaj to liječenje uzajamno jeste hadis uh, Rubeja bintu uh, e, Muawid kaže mi smo u vrijeme poslanika sa osim bile u bitkama i liječile smo kaže hra one one ranjenike i pojile ih vodom i vraćali mrtve u Medinu. Znaš što nije bilo muškarac, muškarci su zapomljeni čime? Borbom, je tako? Muškarci su zapomljeni borbom. A onda su žene, znači, tu, tu pomagali. No, međutim, ovo je braćo, ima šerijatske, znači, ovo, ovaj, šerijatska ograničenja, pravila, principe. Kada kažemo dozvoljeno muškarcu da liječi ženu i ženu, ženu da liječi ženu da liječi muškarca u nuždi, to ne znači jela nužda je sve bismila živimo u Bosni, a znamo da je Bosna ovaj država sekularistička, al tako da se najmanje te stvari gledaju bismila sve nužda, nije sve nužda. Čovjek je dužan da uradi što može od sebe. Allah te ne, ne optereće mimo tvoje mogućnosti. Pa ako ne može se naći žena ili nema žene u trenutnoj smjeni i nužda je da žena bude tu, onda nema smetje znači da to bude muškarac ali u ovome pogledu, znači, elastičnost neka, ovaj, pretjerana u ovome pogledu, znači, šarijetski nije opravdan. E, treba da taj, znači, doktor koji, ovaj, pregleda ženu, da gleda samo ono što je nužno da gleda. Znači, žena boli je uh. Uh boli i ti zašao na već uvijek. nema niko nego šta? Doktor. Uho je avret žene. Jel u redu? Kod sve uleme, nema razila ženje. I on sad treba da... I žena uzme sad da iskine cijelu maru. I kaže šta? Pregledaj uho. To je neispravno. Nju boli uho desno. Ne boli je lijevo i ne boli je kosa. Glava. Nego je boli uho. Znači može otkriti uho. Da vidi to što je nužno da vidi. Drugo ne. Tako boli je znači ovaj. Ima podlaktica. Znači... Osula se. Sva plikovine kakve iskočene. Nema da kažemo nema doktorice, ili da uzmemo, da pretpostavimo to nema doktorice. I dođe i žena skine majicu kompletno i da je on pogleda. Ne može, znači otkrije taj dio koji je nužno, u redu. I to je stvar jasna. Znači otkrije, to je nužda. A nužda mimo toga nije, nije znači otkrivati više nego je to haram, to je zabranjeno, znači širijetski. Isto tako, postali su učenjaci uslove da taj doktor bude, znači, ovaj, pouzdan čovjek, jel? I da nema primjedbi njegove vjeri, njegovom ahlaku. To je naravno ako postoji, jer takav čovjek ako ne postoji, onda ima ono što ima. Isto tako da bude pored njega mahrem njen. Ili u najmanju ruku drugi čovjek. Ha, drugi čovjek. Ili da bude ovaj drugi doktor, ili da bude druga sestrica i tako. Znači da nije šta osamnjivanje njih dvoje. a sve znači što nije nužda da gleda u to, dužan je to da pokrije. To se vraća na doktora i na čovjeka koji je, ovaj, koji je tu. Ako može pri tome je li nešto da uči. Isto tako uslov je da bude nužda u liječenju. Šta je nužda? Znači nešto što je čovjeka, što mu može napraviti velike probleme, i što može rezultirati znači velikim negativnostima. Ne, žena ima, ima 82 kilo, a 82 kilograma. A uvijek imala 80. I dan put stala na vagu, kaže, subhanala 2 kilograma i ode kod doktora. Da je doktor tamo, jel? Nemaš ništa ići kod doktora. To nije nikakva nužda. Dva dana možeš sačekati, jer moj ništa jesti, odmah ćeš pasti kilograma. Tako. I nakon toga ćeš dogo, dogovarati se s doktorcom kako ćeš s onim jednim viškom. Jel? Ali to nije nužda, jel u redu? ili žena nešto je zubi malo pocrnili, znači nije odavno ovaj i od odmah kod, kod doktora muškarca. Neš kod muška to poliranje ili čišćenje zuba, to možete uraditi za 15 dana, za mjesec dana kad uradiš nije problem, tako? Neće znači izazvati nikakve negativnosti. Nego nužda, zna se šta je nužda. A zna se šta je tahsinijat od stvari koje znači poboljšavaju čovjekov hali njegovo stanje, ali nisu znači nužda da se mijenjaju u datom, jel, u datom momentu. Dalje, od, od mjesta gdje je dozvoljeno gledanje, pa da kažemo ne dozvoljeno, nego obavezno. Ovo prije, znači, uh, hutba, hitba, hitba, jel, zaruka, nije bilo, nije obavezno. Ko želi da se odrekne toga svoga prava, može. No, međutim, imamo mjesto gdje je obavezno, a to je kada kadija gleda, ili šahid, ili onaj, onaj sjedok, gleda u optuženu osobu. Dovediš ženu, žena uradila, belajno. Opljačkala babu. Danas sve žene rade. Sve što muškarci rade i žene su spremne da to znači nije spod. I on je vidio nju. Vidio je kako je opljačkala, ne znam, instituciju, nekako vidio, nešto je opljačkala. I on je nju vidio. I kad ona dođe, kaže, ta, pa kaže, sigurno je ta bila da gledam nju. A dobro, možda nije ta žena. Ti moraš gledat, ne možeš optužiti, ta radi se, o, može se biti u ubijstvu, je tako? Ubila žena muža, tako. Ubila žena muža. I nakon toga on vidio, žena izišla i nosi krvav nož, izišla iz stana. I on je vidio. Kaže, je ona, je ta? Znači, mora je pogledati. Jer radi se, znači, stvari koja je nužda. Moraš gledati. Ne možeš tu više kazati, ja, ja se bojima lazuđa da ja gledam u lice žene. A i kad ja isto tako mora gledati, znači, kome daje presudu? Mora gledati kome daje, jel, presudu. Pa sto sve stvari koje se tretiraju duž dom. Neka ulema je dozvolila ovaj prilikom ovaj određenih post, kontakata između muškaraca i žena, znači kupovina, prodaja i tako dalje. Kažu i tu je nužda nekakva da se gleda, no međutim, ta nužda je u da ovaj, iako jeste nužda, onda se gleda tamo gdje je nužda. A da nužda dođe, da dođe žena kupuje od čovjeka i gleda u njega i on gleda u nju, znači pričaju jedno sa drugim. Dobro, doćemo do pitanja gledanja žene u muškarce. To nije nužda. Ako postoji nužda u tom momentu, onda to bi bila nužda. Protivno, ne bi se tretirala, ne tretira se nužda. Čovjek koji dužnost braćao kada ulazi kod osoba kojima je mahrem da traži izum da uđe traži dozvolu. Ulaziš kod ovaj sestre u kuću, ulaziš, nema toga upadanja sa vrata i tu. Eto te. Ja znam, znači, mjesta u ovoj našoj Bosni, gdje komšija uđe u kuću, ništa ne, ne kuca, ne zvoni, ulazi, direktno ti dolazi u kuću. Vi ste to čuli za to? Ni, niste čuli, ko nije čuo bolje? Znači, ima mjesta, komšija ti uđe i samo kad uđe, kaže, eh, kako ste narode? S vrata tako. Znači ti kakav ćeš hal zateći u toj kući, samo Allah zna. Komšija nikakve veze nema, ni ti je on rođak, ništa nije, znači da je rođak nikakve, opet je zabranjeno. No, međutim, kojim pravom ulaziš tako da ne pozvoriš, da ne pokucaš, da upitaš imale bujroma, je tako, ništa. Nego samo sa vrata ulazi direktno, znači, u, ako treba uspavaću u sobu, on će u opasobama odati dok te ne nađe. Mi bismo voljeli da to nije tako, međutim, to je tako nažalost. To je tako nažalost. Mi smo govorili, braću, da šta je avret žene pred mahrem. U redu. Avret žene pred mahrem, o tome smo pričali. I čovjek koji je dužan, znači kada ulazi, da traži dozvolu. Jer može vidjeti tu svoju tu osobu u halu i stanju, da se vječno stidi te osobe, o tako? Majku vidiš, sestru, tetku vidiš u halu i stanju i da se ona tebe stalno stidi ti nje da se stidiš cijelog života. Znači, treba, bez obzira to, treba tražiti izum. Naročito, znači, kada se ulazi, djecu poučaju, znači, ulaziš, spavać u sobu, djete ne može ući dok ne nauči da ne pokuca. A, djete upada u spavać, ulazi iz sobe, iz sobe prelazi kao da je to sve. Ne, u spavać u sobu, kad ulaziš naročito, moraš kucati, ne možeš ući, ga, znači, od tri godine. Ulazi da mora sam da trcka na vrat. I kad mu ti otvoriš, onda dođe, ako mu kažeš, uđi, uđi. Znači, da djete upada tako, znači, u sobu vrata i upada, to je zabranjeno. Kaže Alkame, da je došao čovjek Abdullah ibn Mesaudu, kaže, hoću li tražiti, kaže, dozvoro da uđem kod moje majke, tako bi živam Buhari u svom djelu, na debul mufrad. Hoću li, kaže, tražiti dozvoro da uđem kod svoje majke, pa mu kaže, zar bi ti volio da vidiš svoju majku u, svak, u svakom stanju? I sam, jel, kada u svome, u ovaj, u, u spavaćoj sobi je raskomoćen, spava, odmara, naravno, jel, može se i raspremiti i tako dalje, skinuti odjeću sa sebe tako da ga ne može u tom halu vidjeti osim supruga i obratno. Pa je, znači, kažemo, Abdullah ibn Abbas bilo da vidiš svoju majku u bilo kom halu. I došao je čovjek Abdullah ibn Abbas, kako prenosi Alta, kaže, imam, tražio sam, kaže, tražim dozvolu, kaže, moram tražiti dozvolu da uđem kod sestre u kuću. Kaže, moraš. Kaže, ako su dvije sestre u jednoj kući, moram opet traži dozvolu. Znači, kaže, bi li volio da ih vidiš bez odjeće? Bi li volio da vidiš svoje sestre bez odjeće? Kaže, uzvišćen Allah, te barak tala, ja i ono ledine amenu, li jeste tim kumun ledine, a, li jeste, li jeste tim kumun ledine, meleke te imanu, kumun ledine, lem jeblugu lahulume minkum, thalata marrat. Kaže, ovo vjernice neka od vas traže dozvolu da uđu, oni koji vidržite u svome posjedu, mislite se, robne, i oni koji nisu doživili punoljetnost, tri puta. Min qabli salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min al-zahirati wa min ba'di salati al-isha. Thalatha awratin lakum. Prije sabaha i popodne kad se odmarate i posle jacije. Ta tri, posebno ta tri vremena, znači kada insan, jel, ili je, to je znači vrijeme kada je odmaranja, spavanje prije sabaha, ili je, ovaj, uh, jel, poslije podne kada je lula, a, ili je, ili je, ovaj, najveće znači postojacije kada se odmah. Zabranjeno je čovjeku da se osamljiva sa ženom strankinjom. Zabranjeno. Bilo je Buhari Muslim od Ibn Abbas, da je poslanik sam rekao, neka se čovjek ne osamljuje sa ženom, a da sa njom nema mahrema. Znači, sa ženom, ako nema mahrema, ne smije se osamljivati. No, međutim, ako pored njega ima još jedan čovjek, tada mu je dozvoljeno da dvojica muškaraca uđu kod jedne žene. Tada je dozvoljeno. Došao od Isabdullaha ibn Amra da je skupina od i ono Hašima došla kod Esme bintu Umeis. Esma bintu Umeis. Ova Esma bintu Umeis časna sahabika. Ona je bila prvo bila za Džafar i Bebi Talib. Pa je potom kada je Džafar ubijen udala se za Ebu Bekra. Ona je bila za Džafarom tri dana. I Džafar je otera od sebe. Neće više kao žena. Nakon toga dođe Abu Bekr i oženi je Abu Bekr. I bila kod Abu Bekra sedam dana. I Abu Bekr je otera. I dođe nakon toga Alija uzme. I bila kod Alije tri dana i Alija otera. <laughs> Tako su, braćo, mislim, mi moramo govoriti, ali mi moramo, istina je istina, mora se kazati. Ashabi su, kada su u pitanju žene, tu znači nikakvi pravila nije bio. Uzme je dan, vrati je drugom, drugi je trećem, šutaju je, znači kako su htjeli. Tako rade ashabi, ja govorim ashabima 15. hiljadskog stoljeća. Ne govorim ashabima prvim. Ne govorim ashabima koji se smatruju ashabi u kom stoljeću? 15. Znači, hiđarskom stoljeću. U redu. O tim ashabima govorimo. Tako ashabi u 15. hiđarskom stoljeću rade. Jedan oženi žen i živi sa njim. Drugi je već došao na njegovo mjesto kao lešinar. I čeka da je ovaj razveden. Jer zna da u osnovu ovaj nije bio ozbiljan kada se ženio. Pa tako? I kada je ovaj razvede, ovaj dođe, jeli, ovaj došao i ranio srnu. I ona onako sama, lijevo, desno, oda, nestabilna. I onda on dođe kolešnar, kaže, evo mene, ja sam, ja sam lijek. Ja sam alternativa. Ja sam ti prijatelj. I on je uzme tri dana. I opet tako, a drugi je izošao na njegovo mjesto i čeka da je ovaj razved. I, ček, i tako. Jesi. Tako se vraćaju. Danas ljudi poigravaju sa muslimankama I tako se poigravaju sa osjećajima njenih roditelja i njene rodbine bez ikakvih pravila. Džahilijet. To je džahilijet. Iz koga ljudi ušao su u islam, ali taj džahilijet nije ostranio od sebe. Jel u redu? Ti živ bio, imaš pravo da se ženiš. I drugom, i trećom, i četvrtom. I to ti ne može zabraniti ni prva, ni druga, ni treća. Jer četvrta nema šta braniti, to ti zabranje svakako. Imaš pravo da se ženiš. No međutim, onda se oženi i boji se Allaha za ođen za tu osobu koju su ženi. A ne oženiš je tri dana i dok nešto nije u redu, spakuješ je i vratiš je njim roditeljima. Kažeš, nije to ono što sam ja očekivao. I onda drugi čeka tamo da je negdje preko interneta vjenčan nije ni vidio, ne znam o kome se radi, uopće pojma nema. Samo zna da se zove, ne znam, Fatima, zove se ovako, onako, i preko interneta, on je tamo vjenčaj, dolazi nakon toga da je vidi. A ponekad je zedin, preko interneta nikada nije ni vidio. To je, džahid, to je, to je Ebu Džehlov put. I zato, braću, kada bi neko od uleme danas dao, dao fetvu i rekao, ko ženi, ko želi da oženi drugu ženu, treba ga slomiti. Ja se ne bi zaradio. Pazite, Treba ga slomiti. Polomiš mu i ruke i noge. I on nakon toga ide da se ženi. E onda je ozbiljan. Idi i ženi se, ti se ozbiljan. Jel I da kaže, ne, tako ćemo ga, ovaj, tako ćemo sa njim, pa kaže, zašto ovo živi, ja nisam uradio haram, ja hojde uradim nešto što je izgledo, pa kaže mu, to je zato što nisi ništa uradio, da ne bi pomislio da uradiš nešto što je zabranio. I po ovome, braću, pitanju, Danas su muslimani pa na isto. Pitanje znači poigravanje sa osobom. Pogledajte ovo, vraćamo se našem Ebu Bekru i pitanju ovaj, Esme Bintu Meis. Bila je za Džafar. Kada je ubijen Džafer, oženio je Ebu Bekru. I živjela sa Ebu Bekrom dok je Ebu Bekru umro, potom je oženio Alija. Potom je ženio Alija radijallahu anhu. Pa je rekla jedne prilike pred Alijom, kaže, nisam vidjela, kako bi ližim Rebišebe sa ispravim lancem, kaže, Ibn Hajar u svom dijelu Lisabe, da u predaju isto tako, ovaj, prenosi Ibn Sekin sa ispravim lancem, prenosi lancem. Kaže, nisam vidjela boljeg mladića od Džafara. I nisam vidjela, kaže, boljeg zelog čovjeka od Ebu Bekra. Pa kaže, ali ja, a šta si mene ostavila živa? On je sad treći čovjek, a ona spominje prvu dvojicu. Kaže, šta si mene ostavila živa bila? E ovo su braću ashabi o kojima govorim. Ovo su ashabi o kojima govorim. Naravno da ashabi nisu bili takvi. Ashabi se nisu poigravali sa muslimankama, jer su znali, znači da je muslimanka zatočenica kod svoga supruga i na sudnjem danu, braćo, ovaj, veliki broj muslimana će zbog svojih žena u džahennem. Žena će u džennetu najveće stepena, on će zbog nje u džahennem. Zbog svoga ophođenja prema njoj. Jer najlakše je prema tom nejakom biću, najlakše je pokazivati svoju snagu, to je lako. Je tako? I svoju muškost, to je lako pokazati na, to je najlakše pokazati na ženu i na djetetu. A gdje si ti da pokažeš svoju muškost kada, kada je u pitanju držanje za Allahovu vjeru i za put poslanika sa i za istrajnost sa tome? Nemate nigdje na mapi. Kada bi te htjeli vagnuti ovaj, e, šerijatskom tom vagom, ni vaga na zlata te ne bi prepoznala nikako. Ne bi se promijela, ostalo bi 0,0, isto bi ostalo nije. Možda bošli minus. Možda bošli minus. Kaže, ali ja šta se kaže, mene ostavlja. Kaže, pa zamisli se, kaže, kakav si ti ovaj, ovaj, kad imaš ovakvu dvojicu ispred sebe. Kaže, da si drugo nešto kazalo, oni dvojici, kaže, imala problema sa mnom. Puno ti jarom, kakva je, kakva je to iskrenost, kakva je to, kaže, drugačije u Ebu Be, o, o, o, Džaferu i u Ebu Bekru nismo mogli ništa, nismo mogli ništa drugo li kazati pred mnom, u mome prstu. Pa je u me, ovaj, uh, sma bitu u mejs, znači, bila je za znači Abu Bekru je Allahu pa je došla su kod nje dvojica ljudi pa je došao Abu Bekr i kaže Allahu poslanice kaže ja sam tako i tako vidio bila su dvojica ljudi tu pa je poslanik sallallahu alejhi kaže Allah je nje očistio od toga pa je popio sa mimber i rekao neka ne ulazi kod znači žena, znači neka ne ulaze ovaj, osim dvojica ili više ljudi ili da je čovjek znači sa mahrem, da ona sa mahrem znači ima mahrem tu ili dvojica da uđe više od toga ne smeta, jedna skupna ljudi je došla kod nje, vjerojatno se nešto pitao pa je dozvoljeno čovjeku znači ako uđe kod žene a sa njim još jedan čovjek za razliku od toga i to nema razilaženja za razliku od toga da uđe ovaj čovjek kod dvije žene. To je jedan dio uleme brani. To je dio uleme zabrani. Ko pa ne preko jedan dio uleme, to džumur zabrani. Džumur uleme to brani. No, međutim, ispravno brez da to dozvoljeno. Kako dozvoljeno ovaj, dvojci muškaraca uđu kod jedne žene, tako dozvoljeno dvojci dvije žene da uđu kod jedne muškaraca. Jer da se desi u tom slučaju nešto, to je teško pojmljivo. To je teško pojmljivo. Ako bi skazali, to je na zapadu zabranjeno, ovaj, kod zapadnjaka svakako. Jer kod nje, ovaj, oni nikakve pravila nema, ne učimo. dozvoljeno, jedan dio uleme je dozvolio čak ovaj da, ako je žena bolesna strankinja, da je muškarac posjeti, naravno da to ne bude osamljivanje opet i obratno. No, međutim, kod jednog dijela uleme to je dozvoljeno, samo dozvoljeno. I ni pohvaliti, to sunneti, to treba posebno, znači, praktikovati, nego je to samo, znači, ono što je dozvoljeno. Iako je bez sumnje, ako nema sumnje, ako u tome nema korizne, to preče izbjegavati. To tome može biti samo što. Pogled žene u muškarca koji nije mahrem. Znači, prvo smo pričali o čemu? Pogledu muškarca u ženu. Sada pričamo o pogledu žene u, muškar, u lice muškarca. Po me pitanju, ako je sa šehvetom pogled, svakako je haram. U kom god kontekstu gledali, u redu. Žena muškarca ili muškarac žena. No, međutim, ako je ako žena gleda u muškarca, ali nema, znači še nema prohtjeva, što je isto tako opasno. Jer kada čovjek zna da imaju prohtjeve? Kada sazna? Kada nakon što pogleda, tako? Zna da, da, da, ovaj, da tako? Da imaju prohtjevi nakon što šta? Ne možda od prije toga. Ima, kaže, tamo ima žena, i ako pogledaš, on zna, znači da imaju protiv ako šta? To znači da čovjek zna po sebi. Zna svoju slabost i ne gleda tamo gdje ima i zabranju gledati. Jel red? Jer ti ne možeš to znati osim nakon što, šta? Što pogledaš? Znači, to bilo ispitivanje, jel tako? Ne, nego znači, ovaj, da je, da je to preče jel, izbjegavati. No, međutim, jedan dio uleme dozvolio je da žena pogleda u lice muškarca, ako je, ako zna da neće biti u tome, kažemo, tu se ulema podijela, podijela sam mišljenje, mi radi emaneta naučnog spominjamo, znači jedno drugo mišljenje. I to dokazuju, znači, ovaj, hadisom Ajše, radi Allah, da je gledala iz sobe kako se habešije igre, igre u džami, kako se igre, ne igraju se, nego, nego vježbali su tamo, vještine ratne i tako da. Nisu sahabi igrali nego su vježbali. Pa je ona gledala preko ramena poslanika sa nosem. No međutim imali razlike da gleda u džami i tamo negdje skupina ljudi igraju i kreću se lijevo desno i u tome je da dođe blizu čovjeka da gleda u njegovu facu. Tako da je razlika. To je razlika. To su pokret, to slike, znači da čovjek ima skupina žena ovako da pređe očima preko nje. To je drugačije nego da dođe šta je da zabuli se u lice jedne žene da gleda u nju. To je razlika velika. Znači što je, što je veća udaljenost ili manje, ovaj, žena ide od, ide žena, na primjer, ovaj, daleko, iz daleka ide, ne, ne može poznati lice, ništa. To nije isto kao da dođe čovjek gleda u lice žene iz bliza. Kažu neki učenjaci, ovdje Aisha radijallahu talanha nije bila punoljetna. Nije bila punoljetna, tako, pa kažu nije bilo dozvoljeno šta da gleda. Ona je, kaže, je bila, ovaj, došla u nekim, da je bila, kaže, a ja mala djevojčica. Kaže, zamislite, kaže, pa ona je čekala Allah, pa, kaže, poslanik gleda, kaže, ja ti dosta? Kaže, nije čekala Allah poslanik. Pa je opet, kaže, jel ti dosta sad? Kaže, nije još Allah poslanik, čekaj, ne može urtika. A nije htjela, kaže, nisam imala potrebe, nego hoće, kaže, da ispitam kako je, kaže, moje mjesto kod poslanika, koliko se može strpiti sa mnom, tako? Tako, to je bio, jeli, vid ispita, pa poslanik sam nije stio micati dok ona se nije zasitila. Pa kaže, zamislite kakvo mjesto ima jedna djevojčica kod poslanika sa osrme, jer u tom stanju je Kaže, ona tad nije bila još udava se za poslanika, nije znači bila stuplo, ona je bila malo djeta kada su se, kada su se vjenčali, ali tek nakon, jeli, svoje punoljetnosti stupili, znači u život. Pa kažu, to je bilo prije, jeli toga. No, međutim, došlo je braću u nekim putevima, znači ovoga hadisa, navodi se da je to bilo nakon što je došla delegacija iz Habeše, a to je bilo poslije, to je bilo poslije ovaj sedme hijđarske godine. To je bilo posle izredničke i Ajša je tada imala 16 godina. Imala je 16 godina. Tako da je ispravno, znači da, ispravno je da, je ono tad bilo puno davno, znači, i da se ne može dokazati, jer ako sa, saberemo, znači, puteve hadisa, vidimo, znači, da hadis ukazuje suprotno, jel, tome. Isto tako ima hadis Fatime bintu Kajs, kaže da je poslanik sam rekao, kaže, idi kod Ibn Umi Mektuma, kod Abdullah Ibn Mektuma, on je bilo jezin poslanika, sam živio slijep. Pa kaže, kod njega možeš obložiti svoju odjeću. Pa je, znači, kaže, ovo je dokaz da u Boris kod njega u kući, da je nužno da ga vidi, tako. Dakle, ovo je svakako uslovno braću da nema, znači, fitneta, da nema, znači, tu nereda, da nema fesad. Protivno mi je to svakako zabranjeno. Kod one uleme, kažemo, kod dozvoljavaju koji brane, svakako je jel, zabranjeno. I nema sumnje da je to preče izbjegavati, da je najpreče obarati pogled kada su u pitanju žene, a kada su u pitanju muškarci svakako. Ovdje autor spomenuo pitanje rukovanja. Međutim, ja neću ništa govoriti o pitanju rukovanja, zato što to je tematika možda koju treba nešto više govoriti. Pa možda kasnije da budemo nekada govorili, možda u narednom ili narednim predanjima, kada budemo malo mogućni, da govorimo o rukovanju malo, malo opširnije. Zato što je ovo pitanje rukovanja je ovaj belaj danas. Veliki belaj, znači, a, koji se raširio među muslimanima i ovaj raširio se toliko da skoro kažemo da je to postalo znači potpuno normalno ovaj i da to niko više i ne osuđuje i da se po tome pitanju izdaju fetve ovaj nakaradne fetve bez ikakvih gledanja u riječi islamskih učenjaka, bez gledanja na ciljeve šerijata, na ovaj jeli, šerijatske argumente, pa ćemo o tome kasnije govoriti. To ostavimo, znači, za posebno, znači, kao posebno predavanje, u sklopu nekog predavanja. Da li je dozvoljeno muškarcu da poselam i skupinu žena i žene da poselame muškarce? Haram je muškarcu, braću, da poselam i ženu i haram je žena haram je da žena poselami muškarca ako je taj selam popraćen rukovanjem ako je selam šta popraćen rukovanjem no međutim ako se radi o čistom selamom selam, radi se o selamu riječima da kaže selamu alaikum i da on govori alaikum selam tu postoje kod islamskih učenjaka razilaženja ono na čemu je džumbu u leme jeste dozvoljeno da je dozvoljeno nazvati selam. Selam je, braću. Pozdrav. A, meleki su poučili, pa sad kada je stvorio Adema, rekao mi, idi, kaže, jednoj skupini meleka. Kad došlo kod Buhari u Sahihu, makar je skupina meleka, pa i po selami, kaže, pa vidi kako će ti odgovoriti, kaže, to je selam tebe i tvoji potom, to je vaš selam na zemlji sada nakon toga. Pa im je rekao, selamu alaikum, pa su odgovorili, alaikum, selamu, rahmetullahu. Pa su ga poučili tome, znači, pozdrav. Pa je to pozdrav, znači, kojim je pozdravljaju ljudi. A o, nazvati selam je sunnet, a odgovoriti na selam je vađib. Uzvišen je Allah tabarak tala kaže وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا uruduha I kada budete poselamljeni salamom, vi od naredbenog. Hayyu bi ahsana mina vi odgovorite, pozdravite znači boljim pozdravom. Pa kad neko kaže selamu alejkum, kaže alejkum selam rahmetullahi alejkum selam rahmetullahi alejkum selam rahmetullahi barakatuh. Alejkum selam rahmetullahi barakatuh. Alejkum selam rahmetullahi barakatuh. Wa magfiratuh. Kako došlo jednoj predaj, ovaj posle razilaženja oko njene ispravnosti. Kod je budavo da je predaj sa dodatkom wa magfiratuh. Međutim, neka olema vraća pravi razgoj da čovjek poselami ženu koja je mlada i ženu koja je starica. Prolaziš pored tebe, ima starica, žena, komšinica. Da se poselami, nema smetnje nikada. Salamu alaikum, kako ste majko, kako zdravne, kako... A, nema smetnje nikada, se upita čovjek. Žena ako je mlada, tada se gleda. Tada se gleda. Znači, ako čovjek zna po sebi slabost, samo okrene glavu i prođe. Odnosno, obori pogled, mislim, i prođe. I duža okrene glavu, nego obori pogled. A ako zna da nema u tome, znači, što tiče njega, ali opet ostaje problem nje. Ne zna da li je to šta za nju. Nekako iskušenje, tako? U svakom slučaju ovo ulema veže za koristi štetu. Ako zna da, da će to izazvati pesad, onda je zabranjeno u protivnom, je dozvoljeno kod džumhura uleme, iako mislim da je rebija od ša, šafijskih učenja kada je u, u, u, općenito to zabranio. Pa imam ne ovo odgovorio, imam ne ovo nije prijatelj to mišljenje jer postoji argument koji kazuje da je dozvoljeno, da je dozvoljeno, jer je došla u Muhani kod poslanika sa osrami na dan kada je oslobodio Meku. Poslanik sam kupao, a Fatima ga zastirala, pa je nazvala Selam. Poslanik sa osrami. Kaže, ko je to? Kaže, u Muhani. Kaže, merhaben bi u Muhani. Dobro, došla u Muhani. Pa je poslanik sa osrami, jel, ovaj, ona je njega poselamila, nije spomenuto Adisu da je odgovorio, ali vjerujemo da je poslanik sa odgovorio, no međutim da je Ravija prenio ovo, ovo, ovo dobrodošlice, tako merhaban. Pa kazati merhaben, merhaba, što mi kažemo, to je u stvari merhaba, je merhaben, tog je došlo. To je izražavanje, izražavanje, izražavanje dobrodošlice, ali to nije selam. Vidjeli smo da kada su meleki poselamili koga? Adema nisu kazali merhaba, Ademe. Rekao <laughs> su kazali u alaikumu selam wa rahmetullah. Jer on je, a da kada ti neko dođe da mu kažeš u alaikumu selam merhaben, merhaben znači dobrodošao, bujno to je arapske mnogi misle da je to turska riječ. Nije turska, to je arapska riječ. Merhaben, merhaba, rahabe i rahibu i izraziti dobrodošlicu nekom. Jel redu? U rahibu bi fadirati šejh. Izražavamo dobrodošlicu našem uvaženom šejhu. Tako? To je arapska riječ. Ali to dolazi nakon selama. Ha. No međutim, da kog od nas dođe ovaj, nekom kažeš selamu, nekom kaže merhaba, to nije dovoljno. To je To nije šarijetski odgovor. Šarijetski da kažeš, valaikumu selam, merhaben ebujrum, dobrodošao, Allah te poživi sve nakon toga, hoći šta hoćeš, ali da bude selam šta? Prvi. Jesu. Jer su meneki odgovorili šta? Ademu, alaihissalam. Kod nas ima jedno pravilo u nekim dijelovima Bosne. Da čovjek u svojoj kući ne naziva selam. Jeste čuo za to? Niste nikad čuo za to? Niste čuo. Ima znači jedan običaj u bosanskoj krajini ovaj, da čovjek kada ulazi kod jednog naroda, ja sam slušao ljude, stare ljude, znači sa njima sam raspravljao tome, međutim, znači, teško je to ubije. Da u svoju kuću, možeš svugdje nazivaš selam, ali u svoju kuću kad ulaziš nema selama, tu u svoji suči, u kućanima ne naziva selam. Valjda što su oni tvoji, pa im ne treba tvoja, ovaj tvoj selam. To je pogrešno. Ispravno da selam naziva svako. Čak kad dođeš u kuću gdje nema nikoga, nazove se selam. Selam znači se naziva svakom. Imamo hadis Eskme bintu Jezid da je poslanik sa svem prošao pored skupne žena u džami i poselamio. Međutim, hadis je, Emil Antirizi kaže da je, da je, da je dobar. A šeh Albani u jednoj sam njegovoj dijelu našao u Sahih od Elbu Mukrat, kaže da je, da je, da, da je daiv. U sada je Sahih. Ako Tirmizi u njegovom sunenu, jer on je valorizirao cijeli sunen, sve četiri sunena, kaže da je, da je ovaj daiv. Pa Tirmizi kaže da je Sahih na drugom da je daiv, da se šeh je vratio, ima on posebno djelo, ovaj, nisam sad se sjetio, ovaj, ima on posebno djelo gdje se vratio sa hadisa, neki hadis od cijelio sahih, pa onda kaže zdajih, ili daif, pa kaže do sahih, ili hasan. Ovaj, nisam, nisam, nisam se uspio vratiti da, da vidim da li se on zaista povratio skod mišljenja i koje je njegovo zadnje, znači konačno, koje je njegovo konačno mišljenje. I ovo je, braću, pitanje slično pitanju hedije. Da li da muškarac pokloni ženu hediji, e, ženi hediju, ženi, ženi stranki. Da li ćeš komšinici koja ide u četvrti razred srednje škole poslat hediju. Vraća se na šta? Na mlada žena, fitnet za tebe, tvoja hedija je fitna za nju, može biti. Vraća se, kažu, na šta? Na koristi na štetu. I to treba, znači, ograničiti ovaj samo, znači, tamo gdje je insan siguran da neće, jel, biti fitna. Jer poznali, kažu Adisu, tehadu tehabu, e, dajte hedije jedni drugima, voljećete se taj hadis je daji, ali ima puno različitih puteva, inša ono treba da je, da je mnoštvo tih puteva da ukazuju da je hadis hasan, da se može prihvati. I e, ti kažeš sada, gdje god vidiš mladu ženu, tehadu, tehabu, i šališ hadije, to je neispravno. Nego to je samo znači u slučaju da, ne znam, komšija je dobar sa komšijom, on ima kćerku koja je završila uspješno fakultet, ne znam, diplomirala, ovaj, ovaj ili neku drugu stvar koju uradila, znači koja koja je ili za da pohvali za čestitanje. Ovaj da čovjek pošalje hediju, neće smetiti. I tome nema i šalte ala sve. Dozvoljeno isto muškarcu da priča sa ženama s odnoševjetskim, znači pravilima i postankama, znači da ako je potreba da se razgovara, u tome nema smetnje jer je ispravno da glažene nije avlet. Hvala glas žene nije avret, znači nije stidno mjesto, nije stidan, jeli? Osim ako žena priča tako da time svim svojim glasom, znači, budi ljudske strasti ili da privlači muškarce i tako dalje, ovaj, to je zabranio. To je zabranio Tebara Kjotala ženama poslanika fela tahdane bil qawli fe yatma alladhi fi qalbihi marad i nemojte svoj govor istanjivati kada budete pričali pa da se probude strasti u dušama onih koji imaju bolesti u svom srcu ali kaže vo ida se el tu muhunne meta'an fes'elu hunne min warai hijab a kada budete od njih nešto tražiti tražite iza zastor pa je dozvoljeno što ta komunikacija je dozvoljena znači nema o tome nikakve nema o tome nikakve smetnje vi znate kada su došle ovaj one dvije djevojke, kaže se u Šuajba, da su došla mu Sao, ali i Salam, pa su ga pitale, ovaj, zašto, jel, razgovor je bio među njima, وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يستر الرعاء وابونا شيخ كبير kaže mi ne pojemo naš stoku doktore završe čobani kad odu onda mi radimo pa je on njima napojio pa su otišle pa kada je došla fejaetu ihdahuma temshi ala istihya qalet inna abi yad'uka li yajziyaka ajra ma saqaita lana pa je došla jedna od njih dvije hodala hodajući stidljivo kaže se u komentaru, Omer Adelon kaže da je stavila rukav svoj na lice, pokrila lice i stida, pa kaže, moj, moj te babo zove da te nagradi zato što si nas napojio. I pa su išli usput, pa je Musa ali sam časkao cijelo vrijeme, ili tako? Nije, nego kaže Musa, a, Musa ali sam kaže, A pa kaže, ona je njemu rekla svome babi kući, kaže, ja ebeti steđir, inne hojre meni steđir, telka ujul emin, kaže, babuška naš, iznajmi ga, najbolji je čovjek, koga možeš iznajmiti, onaj ko je povjedljiv i ko je jak. Kaže Ulema, znali su da je jak zato što je skinuo sam kamen s onoga bunara. Kad su pastiri završili sa bunara, oni su stavili kamen na, na, na, na, ovaj, na bunar. Šta će žena sa kamenom? Pa je došao Musa, ali islam, onako bio sav jak, skinuo kamen, kaže, to je znala da je jak. A znala je da je podjedljiv tako što je, kaže, rekao, idi iza mene i bacaj mi kamenuće kuću desno ili lijevo. Nije, nije išao sa njom pričao, nego ide ispred nje, ona iza njega je bacala mu kamenuće. Jer bila nužda da ona kaže, babo te zove, on je čovjek star, u postelji nema nikoga nego nas dvije, on nije mogao doći da to on kaže, nego poslao mene, pa je nužda da kaže, a je nužda da usput časkaju, kada je došao Safan ibn Muaptal i našao Ajšu da leži Šta je rekao? Ha? Ko zna šta je rekao sam? Reci. Ina li naj, ona je rađi on, samo rekao, kaže, mi smo laj, lao, se vraćamo, vidio crnilo. Kaže, vidio me, jer me je znao prije hijjaba. Kaže, vallahi, nije sa mnom riječ progovorio. Time on, i samo kaže, devi naredio da da klekne, i ona zna, nije rekao, uzjaš, ništa, šuti. Ali dok je deva klekla, šta ti trebaš uraditi? Uzjaha devu, I kaže, vodio me riječ, sa mnom progovorio nije. Je subhanala ja je maneta, ja rob. Pa je znači ova stvar se veže za korist ili za štetu. Kada je poslanik sa bio bolestan, a došla je Fatima i kaže, teško se mom, te, muke moga oca uhvatile. Žali se, jada se sama se, kaže, čerko moja, nema, kaže, tvome babi muka posle ove dane. Sallallahu ala rasulimu. Pogledajte, braćo, ovaj hadis je od dokaza poslanstva. Ja vas pitam, može li čovjek koji laže na Allaha i, zaziva, i prigovara, priziva da je u nekakav poslanik, da došao nekakvom risalom, da, da, da, da, može li on na smrtnim posljedom, posljedom ovako govoriti? A to je da smrtoj poslije gotovo, tada je sve završeno, tada što god čovjek da kaže, jeste da rekao, čeri moja, blago, ovaj, teško mi se, ja sam na Allaha neistine izusio, nego to kaže samo ko je ubjeđen u Allahu milosti da će svesti gospodala zvrđen i da će mu dati ono što mu je običao. Ma kamen mahmude, el ne divante. Kaže, čerko moja, nema za tvoga babu više nakon danas muka. Pa je došla Fatima, pa kaže Enesu, Enese, kaže, kako ste mogli, kaže, kako ste imali srca i snage, kaže, da zemlju stavite na, na, na, na kabor poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa mu se obratila Enes radijallahu ta'ala anhu. Isto tako obraćao razgovor žene telefonom. Nema smetnje da, da, da, se žena javi na telefon. Telefon zvoni da se javi bez obzira ko je. Muškarac tamo žena nije bitno. I muškarac kada razgovara sa ženom, razgovara ono što treba. Salamu alaikum, pored aparata je mujić mujo, ja bih trebao vašeg supruga. On nije tu. Recite da ga je zvao taj, taj, nazvaću kasnije, salamu alaikum. A nikakve priče sa ženom, ispitivanja, dogovaranja, znala ona šta o nečemu, pa kako, bili mi to mogli kako, pa da se ponovo čujem, ti imaš da nazoveš, selam, šta trebaš? Kratko, jasno, i to riječnikom, braćo, službenim. Službenim riječnikom. Bez istanj, bez uvijanja glasa, bez istanjivanja, bez... Salamu alaikum, pored aparata je taj i taj, ja bih imam, ima problem taj, taj, želio bi to i to. Kratko, znači, po tačkama što trebaš, nije suprug tu, kada dolaze ono su pet, ja ću nazad nakon toga, Allah vas požigio, salamu alaikum, samo. I po ome pitanju pričaj i ne čudi se. To što ćeš čuti? Braćo, musliman mora biti musliman kada je pred Allahom azuđilu namazu. I mora biti musliman kada je sa ljudima. I mora biti musliman kada je u osam. Jer poslanik sa osnovim kaže u Hadisu koga bilježi Ibn Mađe. Kaže, doći će ljudi na sudnji dan. Ovaj, imat će dobri dijela kao džibalu tihame bejdo. Velika brda, ogromna brda, dobri dijela. Kaže, fe jeđa Allahu heba en mensura, pa će Allah sve ta dobra dijela učiniti rastorenom prašinom. Heba'en mensuren, koju uzvišen je Allah spominje u Kur'anu, kaže Olema da je, da je prašina koja titra po kući kada ti snop sjedlosti pada kroz prozor. Ti sjediš u kući, snop sjedlosti pada, e da vidiš ovako one, ono sitno prašino kako se igra. E tako će Allah učiniti dijela tih ljudi. E ja sad kažem, uzim tvoju kuć i cijeli dan zakupljaj tu prašinu. Oči što nakup na kraju dana. E tako će ti dijela biti na sudnjem danu. Allah i rastori učini tako da na sudnjem danu sakupljaš sve, sve sakupljaš, ništa nema. Niti možeš sakupljati, ima ništa. Ko su ti, kaže Allah, posliješ, ko su ti ljudi? Kaže, oni su, kaže, sinovi vaše kože. Oni su od vas i sinovi vaše kože. I je kumune, lejle kemate kumun, kaže, oni klanjaju po noći, noći namaz kao što vi klanjate. Ma kaže Allah posljedče, ko su ti ljudi, kaže, obavijesta s onima, kaže, hum akvamun ida halau bimaharim illahi in tehekuha. Kaže, oni su ljudi koji kad se osame prelaze Allahove granice. E pred muslimanima, on je musliman, ja rob. Nema ga boljeg. Samo je da se osamio, nema za njega granica. E to vam je to.